Juge apesem pedikia. Egin hunuer. Espeudut untxantzi sidela Diala aspaldi ez naizi entzun eta bai egia ejan, ez nien energik hanitz azken Egia erran beris urte atxarri hoi gaizki bizitudut. Ondotik, familiako istoiak. Ene familia mustuk bitan, etxe chebatengatik. Gue erdi jabazik, zen eta etne amani eta aitanien etxia, salduk izan da prezio susenien, eran nahi dut espekulazionetik kanpo. Bena, familiako bigarren etxe bizitza bilakatzen da. Alo renkuaz, denak hunkik izangia. Beharre ene herrikoa izuak ene koloka maitea, hor zidela. Beharre etxaltialat uano juiten nizala eta han galduk, altzaiko mendietan, Egiazko behotarzen batez unguatuk senditzen niz. Kabale eta etxaltekuen esker. Jare lagun hunak badutu dala, behar dutalaik hordienak. Egun nahi daiziet eran, denboa gogo hoietan ezahat zien unguian dienak zaintitzazie eta zien zaintzen utzetzazie. Dagun irritzien tako, sorpreza bat bat dut. Izan zite ahal bezainuntza. 他讲。